Awit, Kabanata 69 O Diyos, iligtas mo, iahon sa tubig, sa pagkalubog kong abot na sa leeg. Lumulubog ako sa burak at putik at sa malalaking along nagngangalit. Ako ay malat na sa aking pagtawag, ang lalamunan ko, damdam ko'y may sugat pati ang mata ko'y di na maidilat sa paghihintay ko sa iyong paglingap. Silang napopoot ng walang dahilan, higit na marami sa buhok kong taglay. Mga sinungaling na nagpaparatang ang hangad sa akin ako ay mapatay. Ang pag-aari kong di naman ninakaw, nais nilang kunit dapat daw ibigay. Batid mo, O Diyos, naging baliw ako, ako'y nagkasala, di palingid sa iyo. Huwag mo pong tulutan na dahil sa akin ang nagtitiwala sa iyo'y hiyain. Yahweh, makapangyarihang Panginoon ng Israel, huwag mo ring itulot, bigyang kahihiyan ang nagsisisamba sa iyong pangalan. Ako ay nilait ng dahil sa iyo, napahiyang lubos sa kabiguan ko. Sa mga kapatid, parang ako'y iba, kasambahay ko na'y di pa ako kilala. Ang malasakit ko sa iyong tahanan, matinding matindi sa aking kalooban. Ako ang nakaranas paghamak sa iyong pangalan. Nagpapakumbaba akong nag-ayuno at ako'y hinamak ng maraming tao. Ang suot kong damit na aking panluksa ay at hinamak na lubha. Sa mga lansang ay ako ang usapan, ang awit ng lasing, sa aki paguyam. Ngunit sa ganang akin, ako'y dadalangin, sa iyo, O Yahweh, sana'y iyong dinggin sa mga panahon na iyong ibigin. Dahil sa dakilang pag-ibig sa akin, ang iyong pangakong pagtubos ay gawin. Iligtas mo ako. Ako ay sagipin sa putik na ito't tubig na malalim. Sa mga kaaway, ako'y iligtas din Huwag mong tulutang ako ay maanod o dalhin sa malalim at baka malunod. Ahantong sa libing ako pagkatapos. Yahweh, sabuti mo't pag-ibig sa akin, sa aking pagtawag, ako sana'y dinggin. Sa pagkahabag mo, ako ay lingapin. Ang iyong alipi huwag mong pagkublihan, ibsan mo na ako sa bigat ng pasan. Iligtas mo ako, ako ay lapitan, sagipin mo ako sa mga kaaway. Kinukutya ako, iyay iyong alam, sinisira ang purit, nilalapastangan, dilingid sa iyo lahat kong kaaway. Puso ko'y durog na dahilan sa kutya, kaya naman ako'y wala nang magawa ang inasahan kong awa ay nawala, ni walang umaliw sa buhay kong aba. Sa halip na pagkain, nang ako'y magutom, ang dulot sa aki mabagsik na lason. Suka at ditubig ang ipinainom. O bumagsak na sila at masira, habang nagdiriwang sila't naghahanda ikaw mo sila't nang di makakita. Papanghinain mo ang katawan nila. Ibuhos ang iyong galit sa kanila. Bayaan mong ito'y kanilang madama. Mga kampo nila sana ay iwanan at walang matira na isamang buhay. Ang mga nagtamo ng iyong parusa, nilalait-lait inuusig nila. Pinag-uusapan sa tuwi-tuwi na ang sinugatan mo't hirap na sa dusa. Italamong lahat ang kanilang sala sa mga liligtas. Huwag silang isama. Sa aklat ng buhay, burahin ang ngalan at huwag mong isama sa iyong talaan. Naghihirap ako't mahapdi ang sugat. O Diyos, ingatan mo, ako ay iligtas. Pupurihin ang Diyos, aking aawitan, dadakilain ko't pasasalamatan. Sa ganitong diwa, ikay nalulugod, higit pa sa haing torong ihahandog, higit pa sa bakang ipagkakaloob kung makita ito nitong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan, lingkod na bilanggoy, di nalilimutan. Ang Diyos ay purihin ng langit at lupa, maging karagatat, naroong nilikha, ang lungsod ng Zion, kanyang ililigtas, bayang nasa Huday, muling itatatag. Doon mananahan ang mga hinirang, ang lupain dooy aariin tunay. Magmamana nito'y yaong lahi nila, may pag-ibig sa Diyos, ang dooy titira.